Bon, le, le, lehenik erren behar da, uh, eh, emengo autetxiek, erren nahi dut uh, eh, Bayona, Angelu eta Mertxoko autetxiek, aspaldidanik, didua eh, dirua emaiten dute goi uh, irakaskuntzari, zenta aspaldidanik, danik, bentsatzen eta senditzen dutela, ba, lehentasun bat izan behar zela uh, gar, zat. Beraz, uh, aitortu behar da, eta firmaratu behar da, grenet denboran ere, erren aita, dirua emaiten zen eta eta indarra emaiten zen eh, goi, eh, goiko eh, erakaskuran erakasku eta bere gain hartu du eskual egiko uh, elkartuak bere gain hartu du eta bere publiko politikoetan lehentasun bat bezala hartu du, kompetentzia hartu du beraz haute txibat eman dugu eta kompetentzia kompetentzian gisa hartu du beraz lehentasun bat da pentsatzen eta dugu eskolegiak behar duela absolutuki eskoal kampus bat, eskoal kampus bat hemen eh, eskolegian, bai garapen ekonomikoaren zat, bai gure gazte den dako, eta bai gure uh, egiaren dako. Zer egan nahi du, pau, pauek irako dezloturarik eh, aurre ikusia dela? Ez, behar ba ez, baina behar ba, behar ba gure nortasuna bada hemen, eta badira tresna berezi batzuk, nun nahi dugun bedeziki dirua eman eta indartu. Uh, pauen behar da uh, desberdinak direakot, baina pauekin lan egiten dugu, baina nahi dugu gure nortasuna zain du eta gure nortasuna izan. Badira hemen uh, ahlo desberdinak, egen nahi dut uh, berekuntza, eman dezagun, uh, eko uh, erakaskun, um, eko baxatu... Um, uh, eraikuntza, ba, mm <laughs> ez nuen, uh, ekonomia, uh, e teknologi berriak, eman dezagun, ikerketa, horiek denak arlo aski bereziak dira, eta nahi diegu guri uh, nortasuna eman, eskual nortasuna eman. Mhm. Eta aitzinamenduak eh, espero dira gai horietan konkretuki ondoko urtean gauza berri batzu ikusten alko dira? Bai, zenta el elkargoak beste dimazione bat eman du uh, arlo eh, hortari, desberdinak eh, beste arlo guztietan bezala, berba, baina arlo hori beste dimazione bat eman dio, eta orain uh, eskola labela emaiten aldugu, emaiten aldugu zinez, eta pentsatzen dut, sartuko uh, ditugun bai indarrak, gizonak eta dirua, Bai, ebe beste planeta batean eh, sartzen gaitu, eh, eta eta pauen, eta parixen ere beste ikuspen batekilan eh, begiratzen gaituzte, eta nire ustez, hemendik aintzina, beste, bai, beste indar bat emanen dugula goiko irakaskuntzari. Bi mila eta emezortzian, aipatzen da, beraz, erreiten alduzu, urratx konkreturik izanen denez, edo? Konkret senta ari gida estabaidetan eh, pauekin eh, bereziki uh, Bon, euh, aski zaila izan da, piskat euh, diskusione bortitzak izan ditugu. Bentsa zendut hauen, euh, olektu dutela orain, hemen badela, erriuntan badela egiazko bonantate bat. Ari gira, bon, eraiki dugu duela bizpailu urte, eraiki ginoen garapen eskema bat, gira eskema hori uh, lan zen, pauekin, zenta olektu dute uh, gure bidea nahi dugula bai. egin, eta egitekotan eiekilan ilan egin endugu ez dugu eien kontra egiten, beraz, uh, uh, aipatzen nuen uh, iran nortasuna lehen, ben nortasun hori deklinatuko dugu hemen eskolegian, eta hemen sortzean gauza, ari gira gauza batzu konkretuki eraikitzen. Mm ara goi ikasketen dako hori, berropskat uh, eh, orokoji ikusten bali madugu uh, eh, irigune elkargo hori, 2000 eta emezortziko uh, eh, zer desiratzen al dauzu egu, zer desiratzen altzako uh, elkargo hori? Be, justuki bi gauza, eman eskual kampus hori uh, lurretik ateratzea, uh, ideia edera da, orain uh, konkretuki uh, etxe bat eraiki behar da, zenta kampus bat egitea zer da, ez da bakarrik erakasleak, gaiak eta hori eh, etorrazea, da ere batiman, batimanduak, uh, uh, garraioak landu, uh, kidola, sozial landu ikasten hori dena da kampus bat, ez da bakarrik uh, etxe bat, nun erakasleak egin kursuak ematen izuzte, da beste dimasione bat hori, beraz, kampus, eskol kampusa, eraititzea. Eta beste beste nahi bat nahi nuke aitortu ere, uh, uh, pentsatzen dut, ahlo honetan uh, formakuntza, profesional formakuntza, biziki importantea da, e, beriziki uh, barnek aldean, eh, universitatea ez da bakarrik kostaldean izan behar, baita ere barnek aldean, eta pentsatzen dut barnek aldeak badit, badituela bere tresnak eta bere abantaiak zerbaiten uh, uh, uh, eiteko. Beraz, gira lan zen, emeki emeki, tranquilki, barneko hautetxi batzuek ilan eta organismo batzuek ilan, zer egiten aldugun formakuntza aldetik baita ere uh, eh, barnek aldean. Eta agian emezortian aurra eh, auja sortuko dela. Ba, ikusiko, ze itxura duen aurrak eh, eldu den urtean, azteko peio klaveri <laughs> miagitzeko uh, eta Euskal Elkargoan batzordeera gireko kide ere bai, Miresker gurekin izanik goizuntan, eta pasa